وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى Na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata al untha, hakika wasioamini akhira bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majina ya kike wama lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhana tu na dhana haisaidii chochote mbele ya haki. Fa'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya, basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu na wala hataki ila maisha ya dunia. Dhalika mablaghuhum min alilm ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake. Na yeye ndiye anayemjua zaidi mwenye kuongoka. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi ili awalipe waliotenda ubaya kwa walioyatenda na waliotenda mema awalipe mema. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu. Hakika mula wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi. Yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. Allahu akbar Allahu akbar La malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyo vyao haufai kitu ombezi wao isipokuwa baada ya kupewa idhini huyo muombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini akhera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake. Wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote Hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka. Na dhana haifai kitu mbele ya haki. Basi jitenge nao hao makafiri waliopuuza Qurani na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu wakiyakataa yenye maslaha nao. Hayo wanayafuata katika itikadi zao na vitendo vyao ndiyo komo waliofikiria katika elimu. Hakika Mola wako mlezi anamjua vyema anashikilia upotovu na anamjua vyema alielekea kupokea uongofu. Na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliomo katika mbingu na ardhi kwa kuviumba na kuvidabiri ili awalipi waliopotea wenye kufanya viovu vitendo vyao na awalipi waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwa kubwa na yanayochukiza mno. Lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogo ndogo. Hakika Mola wako mlezi ni mkuu wa kukufiria naye anajua vyema hali zenu. Kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu katika hali zenu mbalimbali za kukua na kugeuka. Basi msikae mkijisifu nafsi zenu kuwa mmesafika kwa kujigamba na kujifahari. Na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamungu wake.